บุ๊กทูยี่สิบสองยี่สิบอยี่สิบองการสนทนาสาม kısa s อึชค t 3 kısa s o h b อึชคุณสูบบุหรี่ไหมครับ s i g าอิชิออร์มุสุนุส Sigara içiyor musunuz? ผมเคยสูบครับ Önceleri içiyordum. Önceleri içiyordum แต่ตอนนี้ผมไม่สูบแล้ว Ama şimdi artık içmiyorum. ama şimdi artık içmiyorum. รบกวนคุณไหมครับ ถ้าผมสูบบุหรี่ Sigara içersem rahatsız olur musunuz? Sigara içersem rahatsız olur musunuz? ไม่เลยครับ Hayır. Kesinlikle hayır. Hayır, kesinlikle hayır. มันไม่ได้รบกวนผมครับ Bu beni rahatsız etmez. Bu beni rahatsız etmez. คุณจะดื่มอะไรไหมครับ Bir şeyler içer misiniz? Bir şeyler içer misiniz? บรันดีไหมครับ Bir konyak? Bir konyak? ไม่ครับ ผมชอบเบียร์มากกว่า Hayır. Birayı tercih ederim. Hayır, birayı tercih ederim. คุณเดินทางบ่อยไหมครับ Çok seyahat eder misiniz? Çok seyahat eder misiniz? บ่อยครับ ส่วนใหญ่เป็นการเดินทางเพื่อธุรกิจ Evet. Bunlar genelde iş seyahatleridir. Evet, bunlar genelde iş seyahatleridir. แต่ตอนนี้เรามาพักร้อน Ama şimdi burada tatil yapıyoruz. Ama şimdi burada tatil yapıyoruz. ร้อนอะไรอย่างนี้ Ne biçim bir sıcak? Ne biçim bir sıcak? ใช่ วันนี้ร้อนจริง Evet, bugün gerçekten sıcak. Evet, bugün gerçekten sıcak. ๆ เราไปที่ระเบียงกันเถอะ Balkona çıkalım mı? Balkona çıkalım mı? พรุ่งนี้จะมีงานรื่นเริงที่นี่ Yarın burada bir parti var. Yarın burada parti var. คุณจะมาร่วมงานด้วยไหมครับ Siz de gelecek misiniz? Siz de gelecek misiniz? ครับ พวกเราได้รับเชิญด้วย Evet, biz de davetliyiz. Evet, biz de davetliyiz.